היפופוטם! היפופוטם הפקות יוקרה, גאים להציג. מערכון, חופשת עסקי. חווה, את בסדר? כן, גדעון. אנחנו תקועים עמוק בשלג. היי, אני חושב שנשברה לי הרגל. אל תדאגי, אני בטוח שעוד מעט תגיע משלחת הצלה. אה! שלום, אתם חווה וגדעון? כן. אתם משלחת ההצלה? כן, רק שנשברה לי הרגל. אל תדאג, אני בטוח שסוני מארגן משלחת חיפוש נוספת. אה! סוני! דובי! אני מבין שחיפשתם את גדעון וחווה. כן, זה אנחנו! הבאנו לכם תה חם בתרמוס. אבל אני אוהבת עם סוכר. מה לעשות, אני מקווה שיצילו אותנו גם. יש לי כרטיסים לסרט של שוורצנגר. הלו, אה! I think I broke my leg, and I brought sugar. אמ, תודה! אה, הבנתי את הקטע. קלודיה שיפר. חיים יבין. ברט ריינולד. אופירה ורבית יוספי! Sylvester Stallone. חברים, חברים! בואו נשחק אמנים על אמנות, גדעון, סוני, שוורצנגר, ברט, חיים, תעמדו מימין, וקלאודיה אופיר ערבית, פנינה רוזנבלום משמאל. כל מי שמשתתף במערכון חופשת הסקי, שימו לב, יש עיכול מסוכן, שוברים שם את הרגל. יואו, עוד מעט תרד החשכה! אה, פנס! בוא נאכל לא משהו, שולחן! מפה. סטייק. דפנה. פרחיות אורז. פרסמות. היפופוטם. קטעים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם.co.il